Angelu, Bayona, Bidasune, bastida eta hiriburuko kantonamenduak biltzen ditu bosgarren hautez barrutiak eunta 6 biztan le inguru biltzen ditu. Hautagaiainitz leian esker, eskuin edo zentro badana hastekorik. Florenz Lazer, orain arte modem etiketarekin aurkezten zena, Angeluko Herrikoetxean Le Republikenekin agintzen duena, Amars etiketarekin aurkezten da. Ivu Galde izanen da udi izenean, Remi Iroz, Lazalen ordezkari, Lora Marlen ea jotatik. Eskoinean ere beste dira. Karolin Ustalet, Le Republikan alderdiaren izenean, Jean-Michel Iratxet, Fronte Éthique, Pascal Cellier, Debout La Insat, Romain Doimo, upr et à Jean-Claude Labadi etiketarik Gabé, Ezkerrean azkenik, Laurent Ardouin, et Baitik, Jérémy Farge, insoumise Sumizen izenean, Colette Capdeviel, Socialista, Marie-José Rivas, Comunista, Philippe Bordanov, lutouvrieren et à Thibaut Matias Berdean izenean, ama bost autagai erramezala, bost emazte eta amar gizon, ikustekoa ea leia hortan Colette Capdeviel orain arteko diputatuak bere aulkia mantentzea lortuko duen.